بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر pripada Allahu الله جل شانه donosimo salavat i والسلام na الله Allahovog poslanika صلى الله عليه وسلم sellem kaže الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو يبيرو bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braću, kao što vam je poznato, nastavljamo sa našim predavanjima u kojima govorimo o značenju imanskih šartova. Tačnije, počeli smo da govorimo o značenju imanskog šarta i vjerovanje u sudnji dan. I počeli smo da govorimo o tome kroz šta sve prolazi duša kada napušta Dunjaluk. I kroz šta će sve proći od onog momenta kada napusti Dunjaluk, pa sve dok ne dođe do svog konačnog boravišta, a to je ili džennet ili džahannam. I u prošlom predavanju naglasili smo da je veliki broj pogrešnih svatanja među muslimanskim masama ušao upravo na ova vrata. Pa ljudi imaju svakakva pogrešna ubjeđenja i shvatanje kada su pitanju umrli. I zato smo rekli da jedan broj islamskih učenjaka kaže da nema dijela, ili da kažemo da nema e, obreda u islamu u kojeg je ušlo više novotarija i pogrešni shvatanja kao što je to slučaj sa dženazom namazom. I spomenuli smo neke stvari, neka ubjeđenja koja ljudi između ostalog imaju ovdje na našim prostorima. I zato ono najbitnije što smo rekli jeste da u ovim stvarima moramo strogo da se držimo tekstova. To jeste tekstova Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer čovjek ne može bilo koju, odnosno ne smije bilo koju stvar da uradi, osim ako zato postoji, odnosno ako zato ima dokaz iz Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa kako je tek onda kada je u pitanju nešto što se zove, odnosno nešto, uh, kada, je upita, kada su u pitanju imanski šartovi. Kada bi lično kada bi davo neki naslov ovim predavanjima u kojima govorimo, braćo, o kaburu i gdje ćemo govoriti o džennetu, i džahannamu, ja bi ova predavanja nazvao fiqhul ahira. Fiqh ahirata. Odnosno, razumijevanje ahirata. Vi znate da mi imamo jednu nauku koja se zove fiqh. U stvari, ono bukvalno znači razumijevanje. Međutim, misli se na pravo, na islamsko pravo znači kako ćeš postiti, kako neš postiti, kako ćeš obaviti hađ, kako ćeš klanjati e, porodično pravo, trgovinsko pravo, krivično pravo, sve se to naziva fik. Jer ljudi razumijevaju kako na dunjalku da se ponašaju. Ove stvari su preći od svega toga da se razumiju. Stvari ahirata. Da čovjek zna kroz šta će sve proći nakon smrti. I te stvari nema sumnje, ostavlju, ostavljaju, kao što smo ponovili sto puta, draga brečuku i te kakav utjecaj na čovjeka. Jer nažalost mi ponekad u stvari veliki dio našeg života živimo iako ako vjerujemo u sve ovo, međutim na jedan način daleko od svega ovoga. Kao da taj ahiret, kao da taj džennet, kao da taj džahnem, kada se govori o džennetu, kada se govori o džahnemu, kada se govori o kaboru, kao da nije upućeno nama nego upućeno tamo je. I živimo neki svoj život, živimo neki svoj film, daleko, da tako kažemo, od stvarnosti. A stvarnost je da se ovi filmovi, odnosno ono što će se desiti čovjeku na ahiratu, da se to čovjeku svaki dan vrti, vrti kroz glavu. I da čovjek ostavlja traga na čovjekovim djelima. Da sam malo otvorim. E nema sumnje da stvari sa kojima je Allah tebareke wa ta'ala iskušao ljude od harama, da, sti, da su neki od tih harama i takako statki čovjekovoj duši da je čovjek čini. Međutim, zašto je musliman ostavljao? ostavljaju zato što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala to, to zabrani. E, također bih želio ovdje da napomenem jednu stvar, draga braću, e, na jedan način nije vezana za predavanje, a to je, e, imamo nešto što se zove jutarnji večernji zikr, koji je Allahu Allahog posanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je da se zikri, odnosno određeni zikrovi, da se uče, da se izgovaraju prije izlaske i prije zalaske sunca. I zato savjetujem svakog brata koji voli Kur'an voli sunnet Allahu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i želi da bude na sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da se dobro drži ovih stvari odnosno da se dobro drži ovog zikra normalno sada nemam vremena da vam spominjem šta se sve uči tu međutim pogotovo od naše braće da je Allah nagradi koji uče hifz koji će sutra biti hafizi znači da budu među prvima koji će se predržavati koji će se držati tih stvari jer je to došlo u desetinama hadisa Allahu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Mi smo u prošlom predavanju rekli E, i govorili smo o prvim trenucima kada melek, kada melek smrti, odnosno melek ili njih više, kada dođu čovjeku kroz šta sve taj čovjek prolazi. Rekli smo kako će biti, odnosno kako izgleda prvi čovjekov susret sa afiratom. Da će vidjeti meleke koji dolaze, koji će doći da uzmu njegovu dušu. I da će biti velika razlika, odnosno da je velika razlika između pobožnog čovjeka, onoga koji se boji Allaha tabarak wa ta'ala i onoga koji je griješan i nevjernika. Onaj koji je pobožan, koji se Allaha tabarak wa ta'ala boji na dunjalku, Allah subhanahu wa ta'ala će mu poslati u tim najtežim trenucima meleke koji će mu donositi radosne vijesti, koji će mu se lijepo obratiti, koji će biti u, lijepom, lik, u lijepim likovima i koji će mu reći o ti dobra, o ti lijepa dušo, izađi. I čovjek će tada izaći lahko u stvari lakše od griješnika. Mada smo rekli da svaki čovjek ima smrtne muke. Pa čak i Allahovi poslanici da su imali nešto što se zove smrtne muke. I zato smo vidjeli u hadisu koji je zabilio žima Buhari da iše radijallahu ta'la anha da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u svojim smrtnim mukama govorio la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Zaista smrt ima svoje muke. Zaista smrt ima, ima svoje muke. Jedino ko će biti iz, eh, ko je izuzet od tih smrtnih muka jeste šehid onaj kojeg Allah tabaraka wa ta'ala počasti, pa pogine kao šehid na Allahom tabaraka wa ta'ala putu. Mimo toga se ljudi će imati smrtne muke. Međutim, kada meleci im počnu uzimati duše, onda će to biti mnogo, mnogo olakšano onome ko bude od, ko bude od bogobojasni. Međutim, kao što smo rekli, dok će nevjerniku i griješniku, dok će mu doći meleci koji će biti u ružnom liku, koji će biti u ružnom liku i koji će grubo i naglo se obraćati čovjeku i koji će mu govoriti pogana dušo, prljava dušo, izlazi, i tako dalje. Poslije toga, šta se dešava? Sada nam Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, spomenuli smo da je to hadis koji je zabilio imam Ahmed u svom usnadu, jebu Dawud u svom sunanu od Bara ibn Aziba. Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, nam pojašnjava šta se sve dešava sa dušom dalje. Od onog momenta, kada dođu ti meleci, kada čovjek prvi put vidi meleke, dalje, šta se dalje dešava? Gdje dalje ide duša? Pa Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam nam kaže, normalno ja ću ovaj hadis pripričat, zato što hadis dobro duk. Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam dalje kaže da duša, da meleci kada uzmu dušu, da dušu nose na nebo. Da dušu nose na nebo. I da svaki put kada dođu do neba, da na tim nebesima imaju vrata. I da će tražiti da se ta vrata otvore za sljedeće nebo. Jer znate da se u Kur'anu na više mjesta spominje da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio sedam nebesa. Da je iznad sedmog neba arš, prijestolje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i da je iznad toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. Draga braćo, svako to nebo ima svoje stanovnike. Svako to nebo ima svoje stanovnike. I ima čuvare tih vrata. Znači ima svijet kao što ima svijet na Dunjaluku. Međutim, taj godnji svijet, to je se svijet pokornosti. Allahu tebareku wa ta'ala. Jer stanovnici svakog tog neba su meleci. Koji veličaju Allaha tebareku wa ta'ala i nikada mu ne čine, i nikada ne čine neke grije prema uzvišenom Allahu tebareku wa ta'ala. I zato smo spomenuli kada smo govorili o vjerovanju meleke, da se iznad Kabe, do dunjalučke Kabe, nalazi nebeska Kaba, koja se zove kako? Bejtul Ma'mur. I da tu nebesku Kabu svaki dan uđe koliko? 70.000 meleka koji se nikada više ne vraćaju. E sada zamislite, znači, kakvi su stanovnici ti nebesa i koliki su i koliko veličaju uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa Allah uposlenika alihi salatu wasalam u ovom hadisu govoreći o duši vjernika, kako će ona ići, jer će nositi ko? Nosit će melek smrti, meleci smrti, će nositi tu dušu. I kaže, neće proći ni pored jednog meleka, prvo od meleka koji su iz, između nebesa i zemlje, Jer između nebesa i zemlje postoje meleci. I onda na svakom nebu postoje meleci. Kaže, neće proći ni pored jednog meleka, a da taj melek neće upućivati dovu Allahu tabaraka wa ta'ala za tu dušu. I da će govoriti to je ta i taj. Ime, to je taj sin toga. I nazivaće ga po najljepšim imenim. I zvaće ga po njegovom najljepšem imenu. Po kojem je najviše volio da se zove na dunjalku. Znači, zamislite te počasti. Da ne prođeš Znači sad, zamislite, kao da vam duša ide. Znači, svakome od će duša ići. Znači, da duša ide gore. I ne prođeš, normalno, znači, čovjek će tada vidjeti, jer gotovo, sada je napustio zakone dunjavuka. Sada je čovjek u zakonima, zakonima Ahireta. Jer čovjek kada je na Dunjaluku, imaju zakoni pravila. Šta može da vidi, šta ne može da vidi, tako dalje. Međutim, kada dođeš tu, gotovo, tada sveće na Ahiretu. I zato ćeš tada vidjeti ono što nisi nešto mogo da vidiš prije. I tada će čovjek normalno vidjeti meleke. I kada prođe pored svakog tog meleka, oni će donositi salavat na njega. To jeste salavat u značenju da će dobiti Allahu za njega. I kada dođu do prvog neba, kada zatraže da se otvore vrata od prvog neba, znači bit će mu dozvoljeno da prođe. Pa će proći tako. I tako kada dođe stanovnici prvog neba, melec koji stanovnici prvog neba, upućivat će Allahu dove za njega, za će ga po najljepšim imenima, osjetit će mir džanneta i tako će ići sve dok ne dođe do arša. Sve dok ne dođe do arša. I zato kada smo govorili o vjerovanju Allaha tebareke wa ta'ala, u Allaha tebareke wa ta'ala lijepa imena i svojstva, rekli smo da je od vjerovanja ahli sunnata wal džamaata, od spašene skupine, da se uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala nalazi iznad arša, koji je iznad sedmog neba. I rekli smo da to tako vjerujemo zato što je to došlo u Kur'anu i sunnatu. Međutim, ne ulazimo sada u filozofske rasprave, odnosno tumačenja, da kažemo koji kažu, e dobro, ako kažeš da Allah iznad nečega, to znači da si Allah ograničio. Ako si Allah ograničio, on je kao stvarenje. Ako kažeš gore, on je gore, nije dole. Znači, znači za dunjalučka i hiratska pravila nisu isto. I zato ne možemo koristiti takvu luku, nego kažemo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ako je išta muslimane uništilo i nazadilo i dovelo do ovoga u čemu se danas nalaze, jeste zato što su napustili Kur'an i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i što su počeli svojim, što su počeli svojim, da kažemo, glavama, da govore, što je suprotno sa Kur'anom i sunnatom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, i tako dalje. Normalno, neki su zalutali manje, međutim, neki su zalutali puno više. Od njih koji su <laughs> najviše zalutali je ova budala u Libiji, Muammar Gaddafi. Znate da on kaže da Kaaba tamo gdje se sada nalazi, da je tu nije bilo mjesto. Nego da je prava Kaaba bila u Libiji pa da su ovi došli i da su je, kako se kaže, i da su je tamo, i da su je tamo izmistili. I onda drugi je njegove gluposti kad je govorio da se svako kul u Kur'anu treba izbrisati, da ovo, da ono, da, da je Muhammed bio čovjek, da on čovjek isto tako koji razmišlja, da Allah tebara kao ta'ala od toga, od toga sačuva. I onda kada duša dođe do ispod arša, uzvišeni Allah tebara kao ta'ala naređuje da se ona vrati. Da se ona vrati gdje? Da se vrati u kaburu onda duša, znači pa ste vjernička, se vraća svim tim putem kojim je došla i vraća se u kapru. I čovjek kada bude zakopan, znači njegova duša se vraća u tijelo. Brate, pažnju sad na ovo, znači od vjerovanja ehli sunnata val džamata, da sve to što se dešava dalje u kaburu, da to biva i dušom i tijelom. I zato kaže Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da čovjek kada se zakopa, da on, i kada, jeli, znači kada čuje korake, obuču svojih prijatelja da odlaze, znači ljudi koji su došli na dženazu, onda mu tada uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala šalje dva meleka. Međutim, šta je sad ovdje pojenta? Znači, pojenta je da su u tom momentu, znači da se duša vrati u tijelo. Znači, sad taj, znači, taj put koji je prešla, znači taj put prelazi vjernička duša, koja prolazi kroz prvo nebo, kroz drugo nebo, kroz treće nebo, četvrto, peto, šesto, sedmo, dok ne dođe do arša. Iz počasti, prema njoj zato što je vjernička, zato što se bojala Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato što se bojala uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato, subhanallah, jedne prilike kada je došao Malik ibn Marwan, uh, eh, halifa, kada je došao u Mekku, rekao je, kaže, nađite mi nekoga koji je vidio ko se družio sa ashabima. Nađite mi nekoga koji je bio ko se družio sa ashabima. Pa smo zovnuli jednoga, jednoga otabina. Pa meni kao halifa, znači tio da se koristi. Znači da su vladari trudili se, da budu bogobojazni, da se koriste od ilma učenjaka. Pa mi je rekao, kaže, zašto, kaže, što mi oliko, kaže, preziremo ahiret? Što smo, kaže, toliko vezani za dunjalu, kao preziremo ahiret? Pa mu kaže ovaj učenjak, kaže, zato što ste izgradili i ložili, investirali u dunjaluk, a kaže, upropastili ste svoj ahiret. I kaže, onda ne želite, kaže, da idete iz udobnosti u ruševinu. Znači čovjeku se čini da je to tamo nešto što je... Znači tako ste sebi napravili ugođaj na dunjaluku, da ne želite da napustite to što je tako uljepšeno. Juk, kaže, popu čovjeka koji iz lijepe kuće ide, kaže, ide u neku, ide u neku ruševinu. Pa mu kaže on, dobro, kaže, kako možemo znati, kaže, kako smo kada uzvišenog Allaha? Pita ga halifa sada. Kaže, i i'ali da ameleke ala kitabi Allahi wa sunnati rasulihi. Kaže, svoje djelo. Kaže, predoči Kur'an i sunnetu. To se pogledaj, koliko su tvoja djela u skladu sa Kur'anom i sunnetom uzvišenom e, Kur'anom i sunnetom Allahovu kusanika alihi salatu wasalam, značiš kakav si kod Allaha. Kaže, dobro gdje, kaže, kako se postiže Allahova milost? Kaže, inna rahmet Allahi qaribun min almuhsinin Kaže, Allahova milost je blizu oni koji čine, koji čine dobra djela. I onda mu kaže ovaj učenjak, kaže, pazi se. Znači, brate, sad pažu na ovu, na ovu izraku. Kaže, pazi se, odnosno vodi računa, da te Allah vidi Trudi se da te Allah vidi tamo gdje ti je naredio da budeš. A kaže nemoj da te vidi tamo gdje ti je zabranio da budeš. Allah Đelšanuhu, šta? Znači Allah Đelšanuhu vidi isoki pokret. Zna se, sad ću misa. Međutim, nemoj da te Allah vidi i gleda znači tamo gdje ti je zabranio da budeš. Na mjestima, u stanjima, u govoru. Nego budi tamo gdje Allah ti naredio da budeš. To jeste u pokornosti, u pokornosti prema njima. Dobro, međutim, s druge strane, griješnička duša znači rekli smo da izlazi teško. I onda mimo toga što izla, izađe teško, znači također će biti da će ta nevjernička i griješnička duša, da će biti odmah joj donešeni na jedan način čefini od vatre. Da će odma biti done, donešeni čefini od vatre. I da će iz te duše izlaziti mnogo, mnogo neugodan miris. I neće, pogledajte, znači, dvije strane kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala la yastavi ashabu nari wa ashabu l-đanna nisu isti stanovnici jannata i stanovnici jahannama nisu isti Kažu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nisu isti stanovnici jannata i stanovnici jahannama i ta duša neće proći ni pored jednog meleka a da je ti meleci neće proklinjati znači takva duša neće proći ni pored jednog meleka a da je taj melek neće proklinjati zato zamislite znači čovjek se zapita ne do Bog da ga prokune vjernik ne do Bog da te prokune vjernik S druge strane, znači vjernik ne smije da proklinje vjernika. I zato svak onaj koji proklinje, neka zna da je on na velikoj opasnosti. Zato što kao što je došlo u sunnata Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, da kada vjernik prokune vjernika, kad kaže da Bog da ga desilo to, da Bog da mu bilo to, Allah ga kaznio, znači ta klijetva ide do toga čovjeka. Ta klijetva ide do toga. Ako je taj čovjek, znači uistinu zaslužuje tu klijetvu, ta klijetva pada na njega ako taj čovjek zaslužuje kletu. Naprimjer, desi se šta? Da je učinio zulum onoga koga pune. I zato je poslanika alihi salatu wasalam rekao i bojite se dove, bojite se dove, to jeste kletve, onoga kome je učinjena nepravda. Jer kaže, između nje i Allaha nema zastora. Fa innahu lejse bejne, eh, lejno lejse bejne u bejne Allah hijab. Između nje i Allaha nema zastora, nema prepreke. Odma dolazi. Allah tabarak wa ta'ala se odma odaziva takvoj dobi. I zato ako je ta čovjek zaslužio tu dovu, zadesit će ga to. Međutim, ako ne zaslužuje tu dovu, obratite sad ovo pažnje. Ako ne zaslužuje, ta se ista kletva vraća na onoga koji je tu kletvu putio. I zato Abdullah ibn Mesud, ashab Allahu posanika, alaihi salatu wasalam, jedne prilike, kada je čuo čovjeka da je prokleo, izašao je iz kuće, iz te kuće. I rekao je, bojim se da se ne vrati i kaže, ta kletva i da ne zadesi, da ne zadesi ovo mjesto. Kako je, kada te prokune vjernik. Zano što su čuli. Međutim, zamislite kako je kada te prkune melek. Melek koji nikada Allahu te, prema Allahu te barakva ta'ala nije učinio grih. Međutim, kako je opet nekada te prkune jedan, kada te svaki melek pred kojeg prođeš kada te prkune. Međutim, ova duša, draga braćo, ova duša ne prolazi kao što prolazi prva. Jer ono što prolazi prva, to je iz počasti prema toj duši. I zato smo rekli znači koliko čovjek mora razmišljati o počastima sa kojima ga je počasti uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, vjernika. Međutim, ova duša će doći samo do prvog neba. I zatražit će se da prođe dalje, međutim, neće biti dozvoljeno. Nego će biti naređen da se odmah vrati. I vratit će se također u kabur, kao što se vratila i prva duša, vjernička duša. I onda se, rekli smo, duša vraća u tijelo. E, normalno, izuzetci, na primjer čovjek koji nije zakopan, neko će reći dobro ako se čovjek ne zakopa, e, ta duša ima opet svoja pravila. I također se tu duša vraća na tijelo, međutim onako samo Allah zna kako. I čovjek također osjeća i duševno i tjelesno bol. Pa makar mi rekli da to čovjek ga nema, čovjek se raspuno. Međutim uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala će učiniti da čovjek dušom i tijelom osjeti, osjeti bol. S druge strane ljudi kažu, dobro mi skopamo, kaže kabur, ne vidimo nikakve tragove. Kako ćemo odgovoriti na to? Znači to kažu ateisti ljudi koji ne vjeruju. Kažu tko pa ne vidimo nikakve tragove, nikakvog života u kaburu. Znači kažemo, znači mi živimo na dunjaluku i za dunjaluku važe dunjalučka pravila. Za kabur važe kaburska pravila. Znači zato što tu čovjek, znači načini dešavanja su drugačiji. Znači isto, znači Allah najbolje zna, znači slično tome, na primjer kada čovjek sanja. Mi kad gledamo, na primjer, čovjek kada spava, nećemo vidjeti na njemu ništa da se pati. Međutim, ima ljudi koji imaju tako teško, teške snove, znači kad se probudi, da bude prepadnut, da se prepu, da osjeti tegobu, da osjeti mučninu, da osjeti čak bol, i tako dalje. Međutim, mi kaže ne vidim. Zašto? Zato što u tom momentu kada duša putuje, važe određena pravila za tu dušu. Tako isto ovdje za kapur. Međutim, normalno mi kao ljudi koji smo, da kažemo, skućeni, Allah nam dao određenu, određenu granicu razuma, znači vjerujemo ono sve u čemu nas obavještava naš gospodar, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dobro. E sad imamo znači da se duša vrati u kabur. I normalno kada se čovjek zakopa, kada se čovjek zakopa, čovjek normalno kada ljudi odu sa dženaze, uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala, kao što ćemo vidjeti, kao što je došlo velikom broju hadisa Allahu kusanika alihi salatu wasalam, šalje dva meleka koja će čovjeka ispitivati. Znači, počinje čovjekovo ispitivanje ili kako se to kaže, fitna. Međutim, samo da kažemo, znači normalno mi sada ne govorimo o propisima dženaze. Draga braćo, kada upitam dženaza, tu je uvedeno dosta novotarija. I da kažemo, i danas ljudi praktikuju nešto, a nekoliko generacija prije nas nisu tako praktikovali. Jer i danas ćete naći ljudi koji kada im se spomene nešto, kada govore o dženazi, reče, mi smo tada tako i tako ukupavali. I vidiš da je to ko što je došlo u sunnetu Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. Prije su ljudi, stari znaju, znači kada se ukopavao čovjek nisu koristili ni tabut, ni sanduk. Nije se koristio ni sanduk, ni tabut. Međutim, sad kažemo tabut je bolji. Znači bolji od sanduka. Međutim, ni tabut se ne koristi. Čovjek se ne kopa ni u tabut. No se čovjek zamota u čefine i samo se u čefine spusti. Spusti se u čefine. I još ima jedna stvar koja je od sunneta, koja je od sunneta, a to je takozvani lahd. Znači, kada se iskopa kabur, znači, sa strane prema kibli, sa strane prema kibli, se zakopa, da kažemo, zakopa se čoša. Da kažemo, napravi se mali kabur u kaburu. I tu se čovjek uvuče. Znači, mejice uvuče tu. Tako od prilike, da kažemo, skoro da kada ti gledaš od sa kabura, kao da nema mejita dole. Zato što je on u toj zasjećini. Znači, u tom takozvanom, u tom takozvanom lahdu. U tom takozvanom lahdu. Normalno, E, da kažemo, e, sada nemamo vremena da govorimo o svim stvarima koje su vezane za dženazu, međutim ima jedna stvar koja je također od sunnata. E, ta će nam stvar možda malo, e, odnosno praktikovanje te stvari približiti nekoj, da kažemo, stvarnosti. A to je od sunnata Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam, je da čovjek napiše vasijet. Znači da svaki čovjek ima napisan vasijet. I zato kaže poslanik alaihi salatu sallam da muslima ne smije da zanoći dvije noći, a da nema napisan vasijet. Normalno je da sad pišeš knjigu čitavu teku, znači babi ovo, majki ovo, tetki ovo, ađibri <laughs> ovo, tetki munti, to, znači ne. Nego da napišeš, ako imaš, znači svoje imovine, znači prije svega oporuči ljudima da tvoju imovinu raspodijele po šarijetu, po propisima šarijeta. I ako želiš nekome da ostaviš nešto, ono što ljudi nazivaju testament, onda možeš da mu ostaviš samo trećinu. I to možeš da ostaviš onome koji nije nasljednik. Znači koga sa šarijatske strane e, ne pripada poslije tebe. Nego onaj koji ti nije nasljednik, njemu možeš da ostaviš i sam, međutim koliko možeš da ostaviš samo trećinu. Ako nemaš ništa od imetka, ostavi u osijed ljudima da se boje uzvišenog Allaha, da vode računa o namazu, da vode računa o Allahovim granicama, ostavi na primjer vasijet ko će ti klanjiti dženazu i tako dalje. Da ljudi ne sprovode novotarije na tvojoj dženazi, tako dalje. Znači to je sunnata Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam. Dobro. Draga braću, samo poimanje kabura. Samo poimanje kabura. Je tako da kažemo nešto što bi trebalo da tako da kažemo svako vjerničko srce zaigra. Jer kao što je zabilježi imam termizi u svom sunanu od Osmana ibn Affana radijallahu ta'la anhu, da bi Osman ibn Affana radijallahu ta'la anhu, kada bi stao na kabur, odnosno pored kabura, kaže počeo bi da plaće toliko da bi mu se brade namokrila da mu se mrade namokrila od suza. Pa smo govorili, zašto plačeš? Zašto, kaže, toliko plačeš kad se spomene kabur kada dođeš do kabura? Međutim, kad se spomene ahirat, kaže, ne plaćeš toliko. Pa kaže Osman, radijallahu ta'ala anhu, kaže, plačem zato što sam čuo Allahovog posanika, sallallahu alaihi wasallam, da kaže, uistinu je kabur prva od ahiretskih stanica. Uistinu je kabur prva od ahiretskih stanica. Ako tu čovjeku bude dobro, sve što je poslije, bit će bolje. Sve što je poslije bit će također dobro. Međutim, ako to ne bude dobro, ono što je iza toga, ono je još gore. Znači, ako tu bude dobro, ono što je poslije lakše. Ako tu ne bude dobro čovjek, ono što dolazi poslije toga je teže. I onda kaže, čuo sam Allahov poslanika, alihi salatu salam, da kaže, brat, pođi samo na ovaj hadis. Znači, večera samo ako bi otišli, samo ovo da smo naučili, alhamdulillah, otišli smo s fajdom koristiti. Jer kaže Allahu poslanika alihi salatu wasalam, kaže, ma ra'eitu man nazaran qat illa, illa wal qabru afdau minhu. Kaže nisam vidio ni jedan prizor. Ovo su riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Kaže nisam vidio ni jedan prizor. A znate da Allahu poslanika alaihi sallatu wasallam vidio prizora hirata. Prizora jahannama. Kaže nisam vidio ni jedan prizor, a kaže a da kabur nije gori od njega. Afda, ova izraz favije u arapskom jeziku znači nešto što je ono zastrašujuće. Nisam vidio ni jedan prizor, a da kaburski prizor nije zastrašujući od tog prizora. I zato pogledajte fikha, znači pogledajte razumijevanje. Pogledajte razumijevanje Osmana radijallahu ta'ala anhu, znači kako je on živio, kako je, kako je ta prva generacija živjela sa tim tekstovima. Kako je ta prva generacija živjela sa hadisma Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nisu to bile riječi samo koje su čuli, uđe na jedno uho, na drugo uđe, na drugo izađe. Ili ono možda jes, možda nije. Ko ne neka slušaju, ko je bio odvođa na praksama kad kad držiš predavanje za ljudi ti održiš predavanje oko mi sa iza ljudi kažu jo je stvarno ono tako šta misliš ti al to kaže stvarno tako a kaže bog zna kaže možda jes možda nije ne može vjeni tako ne pojma stvar ono je tako i ne može da bude drugačije ono što je došlo u Kur'anu što je došlo vjerodostojno sunnetu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam zapamtite to je tako i ne može da bude drugačije to je tako i ne može da bude drugačije I zato vidite, pogledajte ashabe kako su živjeli sa hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kako su ti hadisi ulazili u njihova srca. Kako su ti hadisi ulazili u njihovu krv i u njihovo meso. Znači jednostavno, kad uđe nešto u tebe, ti se sad u to, u to dadeš. Oni su tako razmijevali sunnet i tako su slušali one riječi koje su izlazile iz poslanika i sallallahu alaihi wasallam u barek usta da su ovako živjeli. Čuje jedan hadis, čitav život. Kad vidi kabur plaće. Čitav život kad vidi kabur, prepadne se. Zašto? Zato što je čuo Allahu poslanika alaihi salatu wasalam da je to. Nije, nije zaplako Osman jednom, ni dva put, nego uvijek, bi, uvijek je taki bio. Radi čega samo zato što je jedan put čuo ove riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasalam. I draga braću, zato kada čovjek između ostalog, kada bude spušten u kabur, u stvari koji će tu biti, jeste da će mu vjerniku da će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala pokazati njegovo mjesto u džennetu. Da će vjernik uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala pokazati njegovo mjesto u džennetu. I da će vjernik uvijek govoriti Allahu dragi požuri sudnji dan, Allahu dragi požuri sudnji dan. Međutim, nevjernik koji, koji će također vidjeti, odnosno kome će biti pokazano njegovo mjesto u džahnemu, će govoriti Allahu daj da sudnji dan ne nastupi. Allahu daj da sudnji dan ne nastupi. E sad zamislite, sada zamislite jednu stvar. Zamislite, na primjer, čovjeka, evo da kažemo, kad dođe da izvadi zub. I ti kad te boli, na primjer, i dođeš ko zubara i hoćeš da izvadi zub. I znaš, na primjer, da vađenje zuba boli. Šta je sada teže? Je li teže ono kad ti izvadi ili ono svo čekanje, sva ona minuta gdje ti misliš kako će mi sada izvaditi zub? Znači, nema sumnje da je to, znači, taj moment psihički, čekanje patnije, nema sumnje da je to gore. Jer svaka ta sekunda iščekivanje patnje u stvari patnje. Dok s druge strane, zamislite čovjeka kada čeka neki merak. Kada čeka nešto što mu je lijepo. Znači svaka ta sekunda mu je na neki način također merak. Zato zamislite kako je onda onima koji će biti u kaburu. Ljudi sada, ljudi koji su umrli prije nas. Su sada u kaburu. kaburu. I sad oni prolaze kroz ovo o čemu mi sad ovdje govorimo. Prolaze oni sad kroz ono što mi, o čemu mi sad govorimo. I sad među njima ima, znači svaki oni u kaburu, ili govori Allah požuri sudnji dan, ili govori Allah da je da sudnji dan ne nastupi. Zato svaki put kad prođeš pored kabura, sjeti se toga. Da onaj koji u tom kaburu govori Allah požuri, a, ili da govori Allah da je da sudnji dan nikako ne nastupi. Od stvari koje se dešavaju kada čovjek bude spušten u kabur, kada mu se vrati duša. Znači ima jedan moment koji se zove stisak u kaburu. Koji se zove stisak u kaburu. Znači koji je jak i bolan i žestok. I niko od toga stiska neće biti izuzet. Znači jer to je od kaburskih iskušenja. Čak ni vjernik. I zato Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam je rekao da se iko sačuvao od kaburskog stiska sačuvao bi se Sa'd ibn Mu'az. Ashab koji se zvao Sa'd ibn Mu'az. A kada je umro Sa'd ibn Mu'az, Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao da se arš prijestolje uzvišenog Allaha zatreslo radi njegove smrti. I da su njegovoj dženazi došli i prisustvovali 70.000 meleka. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, a zatim je kaže stisnut u kaburu, pa je zatim kaže pušten. I da se iko sačuvao toga, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam la najja minhu sad ibn muaz sačuvao bi se sad ibn muaz u drugom hadisu koji je zabilježio imam at-tabarani u svom djelu al-ausad od abu ayyub al-ansariya Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se iko sačuvao do kabur, od kaburskog stiska sačuvao bi se ovaj dječak a tada je bi umro umro neki dječak Zatim od tih prizora kroz koji čovjek prolazi kada mu se duša vrati u tijelo, draga braćo, jeste onda kada smo rekli kada ljudi počnu da se razilaze, da uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala šalje čovjeku dva meleka. Znači ovo je došlo u velikom broju hadisa Allahovu posanika alaihi salatu wasalam, kao što je došlo Buhari i muslimo danesa radijallahu ta'ala anhu, da uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala svakom čovjeku šalje dva meleka. I njihova imena su Munkir i Nakir. U nekim rivajetima nije došlo imena ovih meleka, međutim u vjerodostojnom rivajetu sa vjerodostojnim senedom kod imama Ahmada došlo je da su imena ova dva, ova dva meleka Munker i Nekir. Koji čovjeka postavljaju? Znači postavljaju ga u sljedeći položaj. I postavljaju mu tri pitanja. I to je ono što se zove kabursko iskušenje. Kada se misli kabursko iskušenje, misli se na ovo. Na pitanja i odgovore koje ćeš dati. I pitaju čovjeka tri pitanja. Pitaju ga kom je gospodar, koja mu je vjera i kom je poslanik. Znači, ova tri pitanja pitaju svakog čovjeka. Normalno, znači, sada na prvi pogled izgleda da je odgovor na ovo lahko dati, je li tako? Znači, ko ti je gospodar Allah? Ko ti je poslanik Muhammed? Koja ti je vera Islam? I znači, sigurno danas u ovom vremenu, znači, vlaha da zatvori, zatvoriš neđe osobu i da kaže, ako, ako mi ne, zna, ne bude znao odgovor na ova tri pitanja, ubiću te. Sigurno će ti znati reče ti, ako vidi da si musliman, reče Allah mi, Allah mi je gospodar, Muhammed mi je poslanik, Islam mi je vjera. Međutim, hoće li ljudi tu davati odgovore? Shodno, tako da kažemo, informacijama neće. Znači, odgovor tu neće se davati, odnosno neće biti pravila da daješ u smislu koliko poznaješ te informacije ili koliko ne poznaješ. Nego koliko si na dunjalu ove stvari tri spoznao i koliko si se držao ove tri stvari, tako ćeš davati odgovor. Pa onaj, jer ovdje uzvišeni Allah tabarak ta'ala će učvrstiti, odnosno daće mogućnost i snagu vjernicima da odgovore na ovo pitanje. I zato kaže Allah tabarak ta'ala u suri Ibrahim Allahu alladhina amanu bil آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَ Allah će vjernike učvrstiti postojanom riječi na dunjalu i na ahiretu. Na ahiretu se misli u kaburu. Allah je taj koji će učvrstiti. Koga? Koji zaslužuje da se učvrsti. Ponaj pa vjernik koji, koji je znao šta znači vjerovanje u Allah, I držao se toga, uzvišeni Allah će učiniti i daće mu snagu da kaže ko je gospodar, da kaže Allah. Ko ti je poslanik, onaj koji je volio poslanika alihi salatu wasalam, koji slijedio njegov sunnet, ko se držao onoga sa čim je došao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, reče mu poslanik je Muhammed. Koja ti je vjera i tako dalje. Međutim, nevjernik i munafik će tada govoriti tu šta? Hoće li mu svako da odgovore neće? Nego će govoriti čuli smo. Kaže čuli smo da ljudi govore tako, čuli smo da ljudi govore tako i tako dalje. Međutim, vjernik je taj koji će moći, ako je zaslužio, pazite sada, ako je zaslužio, da dane odgovor na ta, na ta tri pitanja. I zato kada smo tumačili poslancu tri načela od šeha Muhammed ibn Abdul Abdullaha, rahmatullahi alihi, znači vidjeli smo zašto je šeha ovo djelo nazvao tri načela. Znači jedno veoma korisno djelo iz arkide. Znači gdje je šeha samo ajetima i hadisima tumači. Zato, kogod govori, kogod, koga god interesuje, ili govori uh, dijela čeha Muhammedu Abdullaha, Rahmetullahi, alaihi, vahabije, ne vahabije, znači neka uzme to dijelo i neka pročita. Znači vidjet će, znači da tu nema osim ajet hadis, ajet hadis, ajet hadis. Znači u većini njegovi dijela skoro nikako da nema govora šeha, Rahmetullahi, alaihi. Znači sve ajet hadis, ajet hadis, ajet hadis, ajet hadis. Međutim, nekome ne odgovar ajet hadis, ajet hadis. Neko hoće svoj, svoj pamet. I zato ima filozofije, pa makar on ništa ne razumije, kaže, mašla, dobra knjiga. <laughs> Ubijem ako razumije da je 20% toga. Međutim, ljudi hoće da, su, da se pravi da su drugačiji. Međutim, ono što jasno ljudima ne odgovara. Međutim, ono što je glavna odlika, draga brać, ove vjere, jeste da je ova vjera jednostavna. Da je jednostavna, da je lahka. Za razumijeti, za shvatiti i tako dalje. Znači, to je glavna odlika ove vjere. Da čovjek kada je vidi, ako je ne prihvati, da kaže to je nešto što je lijepo. Međutim, budaleštine, znači koji načini zikrenja, spominjanja Allaha, skakanje, gašenje svjetala, probadanje, tako, to čovjek, pri, priroda čovjeka, kad vidi neko da ka, vidi nešto tako da kaže to su budale. Znači čovjek koji ima gram razuma. Iz, kako tako nešto može biti od Allahove tabaraka wa ta'ala, od Allahove tabaraka wa ta'ala vjeruje. Da ne kažemo, da se vratimo na dokaze Kur'ana i sunnata i tako, i tako dalje. I zato je šehr rahmatullahi alaihi, svoj poslancu tri načela, nazvao tri načela, misleći na ovu. I u toj poslanci je pojasnio šta znači vjerovanju Allaha u njegovog poslanika, šta znači vjerovanju Allaha, šta je vjera Islam i šta znači vjerovanju poslanika, alaihi sallatu sallam, jednostavno. I zato kad bi danas samo ove tri stvari tumačili ljudima, ljudi, ljudi dolaze, ljudi neće džume propustiti. Možda ima i neće vakta propustiti, međutim kažeš mu, šta znači vjerovanju Allaha, ne znači reći. Šta je to vjerovanju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam? Šta je islam? Čuo sam to ko naučio od malena i to radi. Slušao sam jednog šeha da kaže, kad je došao u jednu zemlju gdje žive muslimani, gdje su muslimani većina, i tijelo da održi jedan seminar. Rekao je tim tu što su organizovali, Hamo kaže, prije nego što počne seminar, Hamo kaže, izaći na ulicu. I postavljati ljudima pitanje, ono kao anketa. Nam kaže, ukratko, da znamo čemu ću govoriti. Šta znači vjera? Šta je Allah? Šta je Muhammed? Ko je Muhammed? Ko je Allah? I kaže tako, pazite, ljudi, ljudi, za sve kažu da su muslimani. Kaže jednoga, jedan od odgovora bio, kaže, dobro, kaže, šta je, kaže, a, ko je Allah, ko je Muhammed? Kaže, to, ma to isto, kaže, to su braća, kaže. Kaže, to isto, kaže, to su braća. Znači, ljudi muslimani. Znači, ovdje na našoj prostor imate slične stvari. Znači, da ljudi kaže, dobro, šta je to poslanik? Šta je to gospodar? nećete znati odgovor na to. Jer zato što vidiš, zato što ljudi neke stvari da rade, ne znaju zašto to rade. Međutim, vjera je, svaka stvar mora da bude sa znanjem, sa ilmom. Da znaš zašto činiš, zašto ne činiš. Znači, zamisli uvijek da će ti doći neko koji je nemusliman, da će ti pita, bogat što ti to radiš. Bogat što to ne radiš. Da znaš odgovor. Ja to radim zato, ovo ne radim zato. I zato kroz ovo, da kažemo, ove tri stvari, znači uvijek I zato je došlo od do ova, pogledajte, subhan, eto, znači nisam mislio da spomenu ova, ovo, ali Allah je dao da mi je došlo na prvi. Spomenuo sam vrijednost jutarnjeg zikra. I zato od onoga što je došlo u jutarnjem zikru, raditu billahi rabba, wabi islami dina, wabi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabija. Zadovoljan sam je Allah, da mi je Allah gospodar, da mi islam vjera i da mi je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslani. Znači, poslanik alaihi salatu wasalam je svako jutro i svako večer prije izlaske, prije zalaske sunce izgovaro, izgovaro, izgovaro ovaj, ovaj zikr. Normalno, Mimo ovoga, draga braću, postoji još hadisa. Znači, normalno u kojima se govori o kaboru. Između ostalog što je došlo, kao što je došlo sa Ihu Buharije, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike, da bila jedna žena, jedna starija žena, koja je čistila džamiju, čistila posaniku sallallahu alaihi wa sallam masjid. Pa je poslanik jednom pitao gdje Zato što je poslanik uvijek se raspitivo za svoje ashabi, gdje su? Znači, bili bogati, bili siromašni, bili, gdje su? Pa smo rekli za tu ženu da je umrla. Međutim, kaže, umrla je bila po noći, pa smo je, kaže, odmah zakopali. Jer od sunnete da se požuri sa ukopom. Pa rekao poslanika, alihi salatu wasalam, pokažite mi gdje je kabur njen. Pa otišao na njen kabur i klanio joj, klanio joj dženazu. I onda je tu rekao, zaista su ovi kaburovi, zaista su ovi kaburovi puni tame. Zaista su ovi kaburovi puni mraka. Pa i kaže, ali Allah osvjetljava sa mojom dovom za, te, za njene stanovnike pa uzviš, ali Allah Jelešanu osvjetljava mojom dobom za ove stanovnike. I zato zamisli inače život u nekoj mračnoj prostori. Međutim, zamisli u kaburu koji je mrak. Znači, kaburu koji je mrak, kao što ćemo kasnije pojasniti, vidjet ćemo razliku između vjernika, nevjernika i tako dalje. I zato je na stvar, znači iz ovog hadisa, e, znači, draga braću, kad čujete da je umro neki čovjek koji je bio pobožan, koji je išao u džamiju, znači, gledajte, Allah vas nagradio, znači, da modete na dženazu. Pa makar da tog čovjeka niste znali dobro. Znači, ako čujete da neki čovjek, neka žena da su preselili, da su dolazili u džamiju, da su bili vjernici otišta, pa makada ga nisi znao. Jer, znači, to je, inša Allah i ta'ala, velika nagrada. Međutim, danas, nažalost, znači, ljudi idu, znači, kad umre neko koje, ono što mi kažemo, glavonja, znači, pa makar da je bio, da Allah, tabarik wa ta'ala, sačuva kakav, mada normalno, znači, umrli se ne spominju, uh, eh, pološe, međutim, kažem, umre čovjek, ne udu bila je ta'ala koji psovo Boga, psovo Allaha, govori ružno, vir, ljudi idu, zašto? Bio neko i nešto. Umre vama neki, neka fukara koji je čitav život išao u džamiju, znači, čak i oni koji bi trebali da ode, odu, znači nema da mu idu. Zato što je znači, postalo da, da ljudi rade, ljudi rade, a ne rad uzvišenog Allaha tebara. Zato kaže, znači od sunmeta je, znači dobro je djelo, znači mimo toga što je dženaza uopšte velika nagrada, kada čujemo da je umro nek, pa makad da ga nismo znali, da odemo, da odemo na dženazu. S ovim ćemo završiti, inšallah i ta'ala, večerašnji govor. Normalno, ako boda, sutra nastavljamo, u, u stvari, sljedeću subotu nastavljamo sa našim govorom.